Yusuf ajinyakulia awadi DMV eh. from Mr. Meke, mwimbaji bora, mwimbaji mkongwe. Natarajia nkienda Tanzania anniversary yangu yeye ndo ataperform. Ah. Tia dito. Makofi jamani. Tanzania kuna music award na nimekuwa nominee category tatu. Nimepata kategoria ya kwanza mwimbaji bora wa kiume. Kategoria ya pili nimepata mshehereshaji bora wa kiume. Ya tatu nimeingia mtunzi bora. Ah, okay. Kwa hiyo zote nagombania na ya nne nyimbo zangu mbili zimeingia. Nilijua mtasema na wimbo unaitwa Mkamilifu Hakuna. Okay. Awadi ya pili mzee Yusuf utanisame. Katika nyimbo zote zilizoimba mimi nachagua kati ya wewe na mkeo. Nimependa sema sina muda huo. Ah, nasikia? ya kukaa vipembeni na kumdiskasi mtu. Muda nlo nao ni wa kutafuta riski kuitia kwenye mdomo. Kwa hivyo nakuomba tafadhali, eh. hii ni amana eh. amana Allah, amana Rasul, uifikishe amana yenyewe kwa mke wako Bileila Rashid.